աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջին մի քանի օրը բավականին հագեցած էին տարբեր իրադարձություններով։ Դժբախտաբար նոր արհավիրք եկավ մեր բոլորիս տները կարելի է այսպես ասել, որովհետև Ադրբեջանի կողմից իրականացված այդ ահաբեկչական հակամարտկային արարքը, որի զոհ դարձան 3 պարկեշտ, նորմալ, լավ մարդիկ, իսկական հայեր, Ղարաբաղցիներ, հարենասեր մարդիկ, սա բոլորիս համար ողբերգություն է։ Իհարկե առաջին հերթին այդ մարդկանց ընտանիքների։ Ցավակցում ենք բոլորին ուժ ու կորով ենք մաղթում։ Չնայած որ այսպիսի դժբախտությունը երբևիցե չի սպիանալու։ Ադրբեջանի արարքը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Իսկ Ադրբեջանի ուզածը parzից էլ parz է։ Հայաթափել Արցախը, տիրանալ Արցախին, այնուհետև իր ցավալապաշտական քաղաքականությունը իրականացնել Հայաստանի նկատմամբ, ողջ տարածքի նկատմամբ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության։ Դժբախտաբար միջազգային արձագանք չեղավ կամ եղավ ոչ պատշաճ ձևով։ Այսպես Եվրոմիության հատուկ ներկայացուցիչ Հարավային Կովկասում Տոյվո Կլարը ժամանեց Բաքու։ Փոխանակ այդ հանդիպման ժամանակ բարձաձայնել միջադեպը, Բերձորի միջանցքի արգելափակումը, Արցախի պաշարումն ու շրջափակումը նա սկսեց գովաբանել Ադրբեջանի իշխանություններին, ասեց, որ դա մեծ պատիվ է իր համար եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանուր խոսքեր, կենացներ, շատ տհաճ տպավորություն թողեց իհարկե այս այցը եւ այդ Պաշտոնյայի ընդհանրապես գործունեությունը առհասարակ որովհետև եթե Պաշտոնյան ունի կանխակալ մտածողություն եւ աշխարհակական շահի տեսակետից է շարժում մի կառույցի ներկայացիչ, որը գտվում է թե չպետք է այդպես վարվի, իրավիճակը այսպեսին է լինելու։ Իսկ եթե ագրեսիան ժամանակին չես կանխում, այդ ագրեսիան գալիս է եւ ծեծում է քո դուռը։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում Ադրբեջանը նաեւ տնտեսական ահաբեկչական գործողություններ իրականացեց Հայաստանի նկատմամբ։ Այսպես Ջեյհուն Բայրամովը, Ադրբեջանի արգոսնախարը, հանդիպեց ՄԱԳԱՏԵ-ի ատոմային էներգիայի գծով միջազգային գործակալության տնօրենի հետ, Ռաֆայել Գրոսի հետ, եւ այդ հանդիպումը փոխանակ քննարկեն Ադրբեջանի հետ հարցերը, չգիտեմ, էներգիայի հետ կապված, նա կենտրոնացել է Մեծամորի ատոմակայանի վրա։ Կրկին հորդորելով, որ պետք է փակվի այդ ատոմակայանը, որ պետք է վերահսկողության տակ լինի, ինչն է նպատակը։ Իհարկե, փակել եւ տնտեսական ներուժը Հայաստանի Հանրապետության թուլացնել, ողնաշարը ջարդել, որովհետեւ մեծամորի ատոմակայինը նաեւ հայոց էներգետիկ անվտանգության կարևոր բաղադրիչն է։ Եվ սա նաև Թուրքիայի գերնպատակներից է, որպեսզի հենց այդպես էլ լինի։ Իհարկե պետք է դիմակայել թույլ չտալ նման բան լինի։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղնեցան նաև Ուկրաինայում։ Այսպես Լվովում նախագահ Զելենսկին հանդիպեց Եվրոխորհրդարանի խոսնակի հետ եւ հայտարարեց, որ Կիևը ուզում է միանալ Եվրոմիությանը եւ որ բանակցությունները պետք է սկսել հենց այս տարի։ Իհարկե, սա աշխարհակահաղական ենթատեքստ ունի եւ Եվրոմիության անդամակցելը լրիվ այլ իրավիճակ է ստեղծելու, բայց ըստ երևույթի այդ գործընթացը ընթանալու է եւ եթե ոչ ամբողջովին Ուկրաինան, բնական է ամբողջական Ուկրաինան միջև 2014 թիվը Ղրիմը, Դոնբասը եւ առավել եւս միջև այս վերջի ռեվոպատիազմական գործողությունները ամբողջական Ուկրաինան դժվար թե վերականգնվի եւ եթե նույնիսկ Ուկրաինան փորձի անդամակցել Եվրոմիությանը, ապա միայն այն մասը, որը կլինի արևմուտքի վերահսկողության տակ։ Այս սցենարը չի կարելի բացառել։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում մեծ քանակությամբ զինտեխնիկայի ՆԱՏՕ-ն մատակարարել Լեհաստան եւ դրա մի մասը պետք է ուղարկվի Ուկրաինա շատ մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք է, որը նաև օգտագործվելու է բնական է պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի դեմ։ Անցած օրերի կարևոր զարգացումները Իրանի հետ կապված եղել է այն, որ մի մեծ պատվիրակություն Իրանի ժամանել է Քաբուլ, Աфghanստանի մայրաքաղաք, եւ այնտեղ պետք է բացվի Իրանի ամենամեծ տնտեսական կենտրոնը տարածաշրջանում։ Սա նշանակում է, որ Իրան-Աфghanistan հարաբերությունները խորանում են, իսկ սա անմիջականորեն ազդելու է ընդհանրապես կենտրոնական Ասիայի նաև տարածաշրջանում աշխարհակական գործընթացների վրա։ Պակիստանին է ինչ որտեղ զսպելու, մեզ համար դա շատ կարևոր է։ Մեր շահերից է բխում։ Անցած մի քանի օրը նաև հետաքրքրական զարգացումներ տեղնության Չինաստանում։ Չինաստանը ցույց տվեց անօթաչու թռչող սարքերի դեմ հակաօթային մի շատ հետաքրքիր համակարգ, որը մի վարքյանում այնքան մեծ քանակությամբ հրթիռներ է արձակում, որ կարող է միաժամանակ բազմաթիվ անընդհաչու թռչող սարքեր խոցել։ Սա շատ կարևոր ռազմաքաղաքական հայտ է եւ ցույց է տալիս, որ տարբեր երկրներ ամրացնում են իրենց պաշտպանական համակարգը, բնական է հաշվի առնելով նաեւ ապագայի սպառնալիքները։ Այսպիսինն էին թանկագին բարեկամներ։ Այս վերջի օրերի հիմնական զարգացումները կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Աստված պահապան մեր երկրին, մնացեք բարով։ Կհանդիպենք։